contacto spartana revuo kiel sen condicia admiranto kai abonanto de la revuo contacto mi ricevis la lasta numeron en 2012 CON aparta sento de plezuro gi estas la 300 numero de la revuo ne banala el don serio Gi meritas toston cae gratulon al tut monda esperantista iunulara organizo, cies sociocultura publicajo di estas. Contacto publicitis unua foie antau quindec sep iaroi, cae sur malfacila voio, cun multe da penoi cae oferoi, farigis unu el la plei seriosae, ricenhavae, alt nivelae periodajoi en nia esperanta mondo. Oni povas montri gin sentime al iu ein ne esperantisto por pruvi la viglezon de nia culturo. Gia en havo estas ciam moderna, pensiga, cleriga, intelligenta, malbanala. La grafica aspecto estas sobra cae agrabla. Tamen, duan jubileon travivas la bonega contacto. Gia redaktoro, Hojener Pavinski, completigas samtempe dec jaroin da laboro cape de la revuo. Certe, pro tiu longa tempo, la revuo havigis al si ian personetson, ian stilon, cae tendenson, quiu nepre respegulas la personetson de la redactoro. Gine estas simple revuo por iunuloi, sed revuo de iunuloi por la generala publico. Iem, cion la redactoro scribis en sia enconduco al la tricenta numero. Alveninte al tio ronda cae bela cae esprim pova cifero tricent, Mi petas permesson starigi paralelan comparon con la historio de la tricent spartanae soldatoi civi brave batalis contra la invado fare de la persa imperio en la iaro quartcent octec antau Cristo, imagu ciu in numero in denia revuo quasau simbola in soldatoen de batalantaro, ciu defendas nesian patruion, kiel la Spartanoi, sed la esperantan idealon, kiu ec de sia nascigio cae gis nun estas mort minatsata. Bella metaforo. La tricenta numero comencijas per bella articolo en conduco al culturo de la usonano Hanso Becklin. Sequas de Cyril Verniot la telefono de la vento, pri Japano quiu starigis en giardeno telefon budon, quie homoi povas imagi interparolon con cara mortinto. Poste, oni legas de Xavi Alcaide viglan recenzon pri la filmo La necredebla historio de la insulo de la rosoi. Completigas la tuton la brasilano Raoni Souza pri Esperanto instruado. Hori Yasuo, pandemio kai virinoi en Japanio. Kai Michael Vrazitulis pri Esperantismo. Ni ne forgesu la ciam bon humorain, constantain rubricoin, la blaga blogo de Victoro Sole, cae tiel la mondo shrumpas, de Istvan Ertl. Vera bucedo da legendajoi. Gratulon al teio pro la triumfa tricenta numero de contacto. Gi certe estas pli heroa ol la antiquai spartanoi.